var den CD. Vi håber, I har nydt den. Vi håber, I vil give den op for kunstnerne, som har lavet deres tracks gratis. Og øh, vi håber, I kan finde den her på Pirate Bay, og hvis ikke I kan, så læg den derop. Fordi at det skal bare deles, I skal bare brænde det. Og hvis jeres internetudbyder har spærret Pirate Bay, så øh, husk, at man bare kan gå ind på hidemyass.com, og så kan man bare skrive Pirate Bay www.eclipse.org, og så kan man komme derind alligevel. Jo! så blev det alligevel jul. <laughs> Vi ses næste år til en skive.